أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه هداة الحق ونجوم سماء العرفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان Gyşyň sowuk gijeleri diýmäni, ýagyn, palçyk diýmäni ýoly şeýtdirip gelip hazyr bolupdygyňyz Allahu tebarek we taala hemmäňizden razy bolsun. Sureýi Hamdyň ahyrky aýatyna bir däne galan aýaty, ýagny altyzynjy aýaty bolýar. Bi Hanefi mezhebe görä, biziň mezhebimize görä, Bu aýa şu ýyl gaýtjagymyz inşallah Sure Hamdyň altynjy aýaty. Ymam Şafygyň da mezhebine görä bu aýa ahyrky ýagny ýedilenji aýaň ýarysy bolýar şu ýyl aýtjak aýamyz. Ol aýa şi Sıratallazine en'amte aleyhim. Ha geçen jalasa nämeden gürrüň etdik? Eber Hudaýa bizi syraty mustagymyň üstünde sabyt sakla. Syraty mustagymdan gyşartma, ýol urdurma bize. Ä biz şu ýoly tutupdyryk, şu ýoldan bizi gyşartma gury bar Hudaýa diýip şony diledik geçen jeresede. Bu jeresede indi şu dogry ýol haýsy ýol? Ä haýsy ýoldygyny şony aýtjak boljak. Syraty mustagym diýeni Allahu tebarek we taala şu aýady bize düşündirýär, Syratallazine, ol adamlaryň ýoly ki, en'amte aleýhim, Sen şolara nygmat berdiň, eý bar Hudaýa. Nygmatyny inşallah edamada açyklap berjek. Awvel biz geleýliň şu ynsanyň bir hylgatynyň üstünden baryp bir az gürrüň edeýliň. Ynsan ýaradylypdyr behişdiň içinde. Hawa, ine men gelen. Ondan geripdir, ikisi ýeriň ýüzüne yzarlypdyr. Wezipesini bitirmegen çenil, hä, iki däne adam bar ýeriň ýüzünde. Äwwelki adamlar ýeke ýeriň ýüzüne gelýä. O tekamul näme-näme däl. Äwwelki adamlar ýeke ýeriň ýüzüne gelýä, olar behiştden etek inderilipdirler. Bir erkek, bir zenana. Hä, şolardan bäri gaýda eýleýin. Awwal şolary iberende Alla Tagala ýere iberýär. Näme diýip? Inni jailun fil ardi halife. Men ýeriň ýüzünde bir halypa tikjek özüme. Halypaň wezipesi näme? Ýeriň ýüzünde şu ahkamy ylahyny ýöritmeli. Ýagny, sadarak aýtjak bolsak, ýeriň ýüzünde edalaty ýöritmeli. Edalaty ijra etmeli. Mazlumlaň hakyny zalymdan alyp bermeli. Şul ýanak wazyfa bilen Allatagala iberer ýeriň ýüzüne. Hop, muňa bir ýol taýyn et diýä. Hemmeňiz ýolumyzy bilmeli awwel. Ýol nämmişdik? Nirden gelip durup, nirä barýak? Alladan gelip durup, Allaha barýak diýip aýtýak. Hemmämiz aýtýak-ha şuny. Alladan gelip durup, Allaha barýak. Alla ýaradyp iberipdir ýeriň ýüzüne. Ahyrda ýene ölüp-de Allahyň huzuruna barmaly. Nähede üçin hem barmaly indi? Allatagala ýeriň ýüzüne saňa bir wazipe berdi. Ymarat-y zemin, abadany, abat etmek ýeri, edalet ýöretmek. Hä, indi şu wazipäni bitirdiňmi, bitirmediň? O Allahyň huzuryna baryp, indi hesap-kitap etmeden çürim öwrülip barmaly-ha. Şo taýda ozam seni hesaba çekjek-ha şo Hudaý. Bes seň ýoluň gizlije, hiç bir söküşik, ne bir garaňkylyk bir zat ýok bu ýoluň üstünde, gizlije ýol taýyn edip goýupdyr saňa. Ýöne aýa ynsan şu ýoly dogry gidip bildimi? Şi goýulan wezipe, şu goýulan mesir, şu ýol ýeke taýyn edilipdir, şuny dogryja gidip bildimi? Başarmady ynsan. Ynsan geldi nämetdi, gyşar ugrady. Wezipesini unutdy, ýoly ýitirdi, şeýtdirip garaňkylyga düşdi, şeýtdiripde näme wezipäni ýitirdi. Şeýtdirip ýoly ýitirdi. Hä äwwelki ýitiren ýer nirden başlady? Hazreti Adamyň öz oglundan başlady. Kim? Ha bir geldi, ha bir öldürdi. O seň wezipäň bu däl ahym. Seň wezipäň edalaty ýörtmek bu ýeriň ýüzünde. Näme boldun naedalaty, zolmuň üstünde. Şon Habili Allatagala intihap etdi, Kabylyň aýal doganyny almazam çürin. Hä, o wagtda Hazrat Aşy şu bapda sual bolup duran zat jogabynyň zeminine. Näjüre bolýa o wagt adam ýok. Hazreti Adam fakat öz oglanlary o fakat olaň gyzlary kim menen zewac etmeli ogullar kim menen zewac edip näcele şeýle teşkil tapyp gaýtmaly diýip öňler meselem tekamoly isbat etmeden çügün bir delil tapan ýanak bolup şeýt durup muny gaýym ýalyşyp böle şu wagt biziň islamyň agideleriniň aleýhine o özem bir meseläni ewvelini açyp bereýin şundan çügün kulun diniň özi üç taksim bolýa. Din üç zatdan teşkil tapýar. Bir-ä, etigadat diýýär. Bir adamyň külleý ýaşaýyşda etýän pikirleri hakykat bilen dogrumy, dogry dälmi. Ondan soňram emel. Hä, etýän işleri bar. Emelde bar. Hol ondan soňram gelämi, ahlak diýýär. Jamiýede näjüre ýaşamaly. Şu üç zat külleň diniň teşkil berýän zady. Hop, ýa bu gürrüň haýsyň içine girýär? A ýa etigadyň içine girýärmi? Meselem, mährem-namähremiň gürrüňi. Mährem-namähremiň gürrüňi ähkamyň içine girýär. Ýagny ikilenji mertebe ähkamyň bähsine girýär. Pygamberiniň hemmesiniň dini bir, hä hemmesiniň dini bir, o näme Yslam diýilýär. Hazreti Ademden Hateme çenli hemmesiniň dini Yslam. Yslam diýemizde Gurbanlyk çalma uzak bulaň hemmesi ahkamyň içinde. Ahkam şaraýata görä zada görä üýtgeýä. Hemesi Hazreti Adamyň wagtynda öz şaraýatyna görä bir bir ahkam ba, Hazreti Musaň wagtynda öz şaraýatyna, Hazreti Isa öz wagtyna görä, Hazreti Nuh öz wagtyna görä, Pygamber Aleyhisselam öz wagtyna görä şular ahkamlar ba. Hazreti Ibrahim öz wagtyna görä ahkamlar ba. Meselem. Üýtgeýänligi Hazreti Musaň Şerigatynda, oňa Şerigat diýip aýdylýar, Etegadaty din diýip aýdylýar. Hazreti Musaň Şerigatynda bir adamyň bir ýeri nejaset bolsa, kesip aýyrmaly, oýup aýyrmalymyşdyk. Ýa meselem bir adam günahy kebira mertekep bolsa, onda özüni öldürmelimişdik, ol adam toba etjek bolsa. Ýöne biziň şerigatymyz ýeňiljek, asançak edipdir. Näme edipdir, bir ýeriňe nejaset degse, suw aýyrýa, suw tapmasaň, gum-da aýyrýa şony diýýä. Eger, meselem, toz etjek bolsaň, özüňi öldürmäni külen haram edipdir biziň şerigatymyz. Toz etjek bolsaň näme etmeli diýýä, sen gije turmaly bir wagtda, Allatagalaň dergahyna ýalbarmaly, bir gatra ýaş dökmeli, şonda, Eý, ba, Hudaýym, meni bagyşla, indi etmezm, şu boldy tobaň. Hä, bi, günä-kebire diýdem bolsaň, boldy tobaň, şi. Bes, şerigatda üýtgeýär. Hezreti Isaň şerigatynda mese arak içmek halalmyşdyk, doňuz iýmek halalmyşdyk, biziň şerigatymyz külben mensuh etdi, haram etdi goýýar olary. Bu zamana görä, şaraýata görä üýtgeýär bu zatlar. Ýa-ki mährem-namähremiň gürrüňi-de şeýle. Allah Tagala mese äwwelki ondan geňiräkleri eger tutjak bolsak, onda Hezreti Hawwaň özi näzire ýaradylypdyr ahym? Hazreti Hawa öz ýaradylyşy behiştde Hazreti Adamyň çep gasurgasyndan bir däne dendesinden ýaradylýar. Äwwel muň üstünde gürrüň etmeli. Ozal näjüre bolýar, öz wujudyndan ýaradylandan izdiwaj etdi diýmeli bolýar. Biraz Allatagala taýyn etýär. Biz soralyýok, Allatagala soralmaýar etýän işinden. Gadyr ýerini Hadyr öldürdi nämäň üstünde? Şol Gadyr bilen Hadyr ekiz-ekiz dogýarlar. Orsam bulary Allatagala taýyn etdiki, Hadyr Gadyryň aýal dogany bilen, Gadyr-da Hadyryň aýal doganyndan izdiwaç etmeli. Şu höküm berilýär. Ondan Gadyr dawa etmä durýar. Men muny başarmyn, men öz aýal doganymy aljak diýip aýtýar. Ozam şonda bir aralarynda bir Barnama goýulýar, her gaýsy, meselem, biri kişadarz, biri maldar, bi her gaýsy gelmeli malynyň iň gowy ýerinden getirip ortada goýmaly. Allah Tagala her gaýsynyňkyny kabul etse, şony otlaýar, a şu otlananda osam belli bolýar ki, şu almaly şu gyzy. Şoň üstünde gelýär, Hazreti Habylyň ady çykýar, Habylyň ady çykanda osam Gabyl-da gelýär, men seni öldürerin diýip, ony öldürýä goýberýär. Awwalky dawada Jawalla gyzyň üstünde bolupdyr adam öldürmekde. Subure göre hatar zat-a. Hop, ondan başlady ýol gyşaryp başlady. Ýani bir adam geldi, awwalki zatda adam öldürdi. Ýani zulm etdi. Edalat bilen zulmyň sargyşy edalat diýeni her zat öz ýerinde bolmaklyga edalat diýilýär. Her zat öz ýerinde bolmasa oňa zulm diýilýär. Ynşalla Bergine zulum edip başlady. Ýaňky wezipeden çykdy. Hop, o zulum bolup duran adamlar gelnine näme etdiler? Cydamadylar ahyrda. Gelnine bilaň aleýhine şuwruş etmä durdular, etisap etmä durdular, Fransiýa Müsüre yngylaby ýöredi şeýtdirip. Ýa meselem beýleki taryhdaky bolan wagyalar şuň üstünde boldy. Ýa meselem zenanalary. Gurunagustada Yslam zenana şu gadar ärziş berip beren wagty Pygamber Aleyhisselam aýtýar, Dünýäň malynda iň gowy razy diýen näme, atyr bilen zenana diýýär. Näme diýip, şol a gadyrly biziň diýýär. Pygamber Aleyhisselam aýtýar, Zenanalaryňyza men diýýär, tabşyryn, Hezire hoşberhort boluň diýýär. Şu ýaly meselem zenana o zindigi gür edilip beren wagtyndan näjiremişdir, Pygamber Aleyhisselam nägadar ärziş beripdir. Zenanany, meselem, garnyny doýursaň iş döwer diýip, o pahyrlar işe çekip hiç hak-hukuk berilmäni, hak-hukuk gaýyl bolmany şu işler bada edilipdir sürerine. Ondan zenanlar gelipdir, muňa çydamandyr, Urufada meselem bir jombeşaýer, feministi näme diýip öz başlaryna bir jombeşleri bejeripdirler, Jombeş azady bahşe zanan diýip. Ýaňky ýoly üýtgäp ugrapdyr. Ýaňky Hakyň ýolundan gyşarly gorapdyr, zulumly bolupdyr, ýeriň ýüzünde biri-birine hetdeňleşmekli bolupdyr, pes ýol, dogry ýol gidilmändir. Dogry ýoldan gyşarlypdyr. Dogry ýol nämekdi? Ynsan, Hudaýdan gelýär, Hudaýa barýar, şu ýoluň üstünde-de edalaty ýördüp gitýär. Wezipesini bitirip gitýär, şeýle gitmelikdi. Bu ýol. Üýtgäp ugrady, gyşaryp ugrady. Allahu tebarek we teala öz fazl we rahmaty bilen gelni näme etdi? Ensalla şu ýanak gyşaryp ugranda bir pygambar iberdi başlaryna. Her döwrede bir pygambar iberdi. Şu pygambar ýaňky o gümrah bolup ýoldan çykyp giden adamlary ýanaşap kowup ýola garşy getirýär. Ýanaşap ýoly köke edýär. Siziň barýan ýoluňyz gyşyk-a, bu ýol dogry-ha diýip olar çagyrma durýar dogry ýola garşy. Has pygamberligiň wezipesi şu boldy ki, şok iş alyp barýan ynsanlary, gumrahyýa garşyn barýan ynsanlary dogry ýola garşyn hidaýat etsinler. Şeýtdiripde wezipelerini ýetirdiler hemmesi. Hiç bir pygamber wezipesinde kemkary etmedi. Tamam pygamberler şu ýanky dogry ýoly kokezmeli ýerde dogry ýoly kokezdiler. Ynsan eýýäm batyla garşy gyşarýan zat, Allatagala özi halk edipdir, bilýän äjirediğini, batyla garşy gyşarýan zat, ozam zolumyň kellesiniň üstünde urup durmak gerek. Ynsany hak ýola äkitýän şu wagt biziň zamanymyz mese, öz zamanymyzy aýdaýlyň. Beter bitapawut bolmandyrykmy dine garşy? Meselem siziň Hudaýa şükür gelýäňiz şu jeleselerde hazyr bolýaňyz, namazyňyzy okaýaňyz, Ýa-da şeýle üstüne akjara sebäpden istifada edip durňyz. Şeýle jamy-ämili göräýliň. Size diýip aýtdygymda, jamy-ämili göräýliň. Beter bitapawut dälmi? Hiç, aslam biz şu adamyny bilmeýäk, şu nowjabanlaň, jowanlaň näjigara niresinden baryp şu dinden gürrüň etmeli şular bilen? Aslam din bilen bir alaka ýok, din bilen bir irtibat ýok. Sen aslam şu dinden gürrüň etmäge duranda, ahyr sen näme diýeň diýip ugraýar. Ýa-da sen ýönekeý düýnden gürrüň edip ugranda, Ahyl biziň çöregimiz gaýgy sen näme aýdyp otyň? Biziň muşkelimizden habaryň ýok, özüňiz-ä kahylarda ýaşaýaňyz, biziň muşkelimizden habaryňyz ýok. Hä, ahulla, hemmesi kahda ýaşamaýar, a ýaşaýan ahulla ýaşaýar. Hä? Bu şeýle bolup dur, ahull pahylla, ol döwran alan ahulladyr-da, ahullaň adyny daýlaýar. Onam. Iki däne kiçijik dogany uruşyp, däkgärleşip, biri-birini öldürjek bolupdy, ulakan dogan bitapawut. Asyl işi ýok. Goý uruşsynda-de, goý ikisi dawalaşsyn, däkgärleşsin, a biri pul berer, biri pul alar, şeýtip gönenäs-le diýýä. Bitapawut, ozaň ýaşulusy, ýaşulyň jaýdaty, ýaşulyň etmeli wazipesi, Maňa bir olakan wezipä onki ýaşulla näme iş ederdi-le? Bir obanyň içinde ýaşul ejaza bermese bir oglan öýlenip bilmerdi, toý tutup bilmerdi. Şu wagt ýaşulla näme etjek? Şu gadar obalarda talakly zatlar köpelip barýar. Ha ýaşulla-da goldaý etdi şu zatlary. Indi näme etjeli ýaşulla? Ýa juwanla, ýaşullara görä näme wezipeleri bar? Ehtiramyny goýmaly, synamaly, näme iş bolsa gelip meşweret edip durmaly, näme etýä? Ýaşuly gelip ýol eýledende, Aý, sen-de aklyňy çaşyrypdyryň diýip aýtdy gaýtam oňa. Ýagny ýüz näme, şu diniň aýdan zatlarynda bitababat bolup durup, Pygamber Yssalam aýtdy, bizden nädir, ol adam eke, biziň ulymyza ähtiram goýmasa, kiçimize-de rehim etmese diýip aýtýar. Ýol şu. Ýol ýumşaklyk bilen Ýol ýumşaklyk bilen Bir adam günähe garşyn gidipdir, bir adam ýoluny sürüp gidipdir, şu adam arakhor-da bolsa, zenakar-da bolsa, Pygamberimiz salam aýyp bermeýär hiç wagtda. Biziň-de wezipämiz şu, palany maý aýyp ber, aýyrsaň ol binamazdyr, bitarypdyr diýmeýär Pygamberimiz salam. Geldi şony şoňa istirama aýtdy ýa Resulallah men günah etdim Alla geçer. Günähim kän ýer bilen asmanyň arasyny doldurmagynda Alla geçer. Kän ýa Resulallah diýip heýran galyp oty Sen günähiň Allahyň rahmatyndan kän nädir diýe her näçe günah eden bolsaňda diýe. Näme rahmaty umytwar et diýe. Şeýtanyň silahy diýek biz näme naumyt etmek. Şeýtanyň selahy adamy naumyt etmek. Naumyt etýä. Aýdaň günä etdiň indi aý Hudaý bagyşlamaz seni gel. Ozam gitýä günä etmä durýa. Öň saňa men jähennemi diýä goý günä edeýin diýä. Ýöne ştada bir adam tapylmaý we şuň elinden tutsun aý jowan oglan sen günä etdiňmi? Hudaý seň günäňden geçýä gel naumyt bolma. Köňes saňa öý aýtmaýan meger Allatagala köňes ysgama ibermeýän şony. Bi tahkyk, ýagny şek ýok munda diýýär, Allahu tebarek we taala tamamy günälerden geçendir diýýär. Şeýtan seni naumyt etse, Hudaý geçmez günäňden diýýär. Şeýtanyň asly haýsyşy? Allahyň tarapyndan ýigerilen adam saňa näme diýýär, naumyt bolma. Günä etdiňmi? Toba et. Günä etdiňmi? Gorkma. Bir ussatlaň biri ol güni taryp etýär, Bir wagt men öli şu obadan ussatlaň biri diýenim, Kümede täze gelen wagtlam diýýär, Bir ýerde ažansda bolartdym diýýär, işlärtdim o wagt diýýär. Şonda ažansda bolýakam, ažansyň hemsaýygysynda bir tükän bardy, muň eýesi güne iki wagt, üç wagtyna arak içertdi diýýär. Öli şinýalak bir wezýeti bardy diýýär. Şonda men gelnim bir wagt men dädesi aýryldy diýýär, dädesi aýrylanda hiç zat bilenok. Bir oglana aýtdym diýýär, gel sen bir gulhuwallany öwredeýin, sen bir käbir wagt bir dädeň yzyndan okaýaryň şuny ýa bir sogabyny ibereriň. Ol maňa aýtdy, men mes etýän men okyp biljek ýa ýok, sen o mes etmeýän wagtlaň okyber diýip aýtdym diýýär muňa. Şonda ozal bolýa men öwreneýin diýip öwrendi diýýär gulhuwallany. Iki aý soňram geldi diýýär ýanyma, Men şu gün doganlarym bilen dädemiň gabrynyň başyna gitdim, şonda Gully Allan okydym diýip şeý diýip aýtdy diýýär. Ondan aýtdym diýýär, on ýanak goýasaň gel Älhamdy öwredeýin, Älhamy öwren, bir Älham üç Gully Alla okysaň gowrak bolar. Ozama bolýa men Älhamdy öwre Älhamdy öwrenli diýýär. Älhamdy öwrenli, soňra bir wagt geldim diýýär, muňa gitdim diýýär, sen gel namaz öwren diýdim diýýär. Sen arak iç men näme diýmedim diýýär, gel namaz öwren. He, namaz öwren-de gal, okysaň okyberin, okymasaň okyberin, howa, öwren-de gal-a diýdim diýýär. Ozam bolýa diýip diýýär, men öwreneýin diýip onýak bolsa. Namazy öwretdim diýýär. Öwredemde diýýär, birki ýyl soňram sataşdyk diýýär ikimiz-de, şonda aýtdy diýýär, men indi aragymy terk edip bilen, aýda bir gezege getirdim diýip diýýär aragy diýýär. Oglum-da bar, ogluma-da hiç bildiremak diýip diýýär, arak içerin diýip diýýär. Oglumyz-a karyýa iberjek, molla iberjek diýip, özüm hiç zat bilmändirin, şeýtdirip gezip durun, indi oglum beýle bolmasyn diýip, diýýär, şeýtdirip peşiman bolupdyr şu adam diýýär. Hedaýatyň ýollary şul-a. Hedaýat diýeni, o sen arak içýändir, o näme etýändir, o näme etýändir, özüňden gorkýaň o tada. Oň ýanyna barsaň, ony çagyrjak bolsaň, özüň gümra bolagyňmyka diýip gorkýaň. Eger gorkmaýan bolsa, ol adam çillini tapýar, ýoluny tapýar, şony hidaýat etýär her iş edip. Bir adam, Pygamber aleyhisselam, bir hadysda men gördüm, Pygamber aleyhisselam aýtdy, Eger bir adam günäkär adamyň Günähi, bir günäkär adamyň günähi göni gelip şu adamdan mytynaffyr etse, şol adamy tans etdirse, kowdursa saňa, onda şeýtan saňa piruz bolandyr şu saz diýýär. Näme diýdi bolýa? Bir adam günähi terek ewermeli, günäkäri terek ewermeli däl. Günäkär bir mubtala adam, gerestar, meriz adam. Günäkär diýen bir meriz adam. Sen hünäriň bolsun şony mydaba et. Sen hünäriň bolsun şol nerizçiligiňi gowy bol. Men ýöne owadan geýimselmegi öýtge, owadanja geýimselläm bilen jamiada haý gyz töre baryp oturypdy men satakada bu otak mamnu saga tahyryň otagy diýip men ne beýdip oturmaklykdan maňa hiç wagt jamiada men bir zäbet ker bolup bilmeýän. Däwetger boljak adam, däwet etjek adam janlaň içine girmeli. Janlaň içindäkileri hidayet edip çykarmaly. Ol bilýän adamlarky hemme sebäpler bilýär, olara hidayete ihtiýajy ýok. Ola fakat imanny sabit saklamadan üçinem gerek olara. Ýöne biziň gerek ýerimiz, eşitmeli ýerimiz ol ýerde. Hiç mesjitden, jemaatdan, zatdan, namazdan, täretden habary ýok adamla. Pygamber aleyhisselam şol ýaly adamlary jezb etmeli diýip aýtýar. Ýogsam namaz okup bilen adama namaz okutmak öwretýär ki, öwretmek öwretýär ki, soňra islam aýtýar, namaz öwret, özi hidaýat bolar, öz ýoly geler diýýär. Sen pakat namaz öwreda, başga iş edip berme diýýär. Namazyň özi hidaýat etýändir diýip aýtýar Pygamber aleyhissalam. Ýagny wazipe agyr, dogry ýolda durmak kyn, dogry ýoly saklamak kyn. Bir musulmanyň ýüregi Allahyň arşy. Awwel men äş size aýdandyr. Bir musulmanyň ýüregi, şo musulman günäkär-de bolsa, ýüregi Allahyň arşy. Ýüregin möwseň, Allahyň arşy möwdügiň. Hiç fark etmeýär ikisi. Ýagny sen ony terk edip goýberseň, sen bu tarap gelme. Edil bitarap adam. Sen indi meň başyma adam bolup dogmy diýdiň, ýüregi degilmi? O Hudaýyň arşyny döwen adam sen. Sen o taýda öz ybadatyňa magryr bolup, özüň ybadatyňy hiç eden adam sen. Men ondan gowudyryn diýip aýtdygyň şo-da. Gelip-de, meselem, aý, diliňe getirmeseň-de etýän işiň şony aýt diýene görä, habardar bolmalysynda. Emri maruf etseňiz, nehy münker etseňiz, hä, ýagşy işlere garşy çagyrýaňyz, ýaman işden gaýtarýaňyz. Biziň ýolumyz, biziň menhejimiz, pygamberiň goýup giden ýoly bize şü. Indi biz şu ýolda ýöreýjek bolmaly. Nähiliň jana meň kelläm agyrtmaly, janaň derdi meň derdim bolmaly. Hemsaýamyň derdi meň derdim bolmaly, yslamy ummat boljak bolsak şeýle. Bitapawut bolmaklyk. Hemsaýaň nähede muşkelaty bar bitapawut bolmaklyk. Hemsaýaň gelipdir gelini gidipdir, hemsaýaň gidipdir gelini öwündik, gyzy öwündik gelipdir. Kimdi derdiň bolmaly şo. O hamsaýamyň derdi diýip sen bihyýal oturmaly däl, oňa biziň wezipämiziň tersi bu etdiň ýöne işle. Bu bitapawutlyga sen ähmiýet bermesiň ötde hemmesi biziň boş gelmez bula. Ensalar şuňa görä iki däste bolýar. Ýaňky bir däste Ýoly tanyp-da, ýaňky ýoldan gadam ardyp-da, wezipesini bilip-de, şeýtdirip ýola düşüp gidýän adamla bir güroh-da, hiç ýol bilen zat bilen işi ýok, ýoluny ýitirip, azaşyp, şeýtdirip öz daşyndan aýlanyp dönen adam. Ýaňkylaň indi wezipeleri belli. Hä, o sen bir aýtjak, meselem, geldi akullara bihormeti etdi diýip, bir oglan, jowan oglan diýip. Oň wezipesi şo. Wezipesi şu ol oglanyň näme edip, şol ol oglan ýoluny ýitiripdir ölen oglan. Ýoluny ýitiripdir, azaşypdyr. Azaşan adamyň etýän işi şo. Sen dogry ýolda, seň wezipäň näme, sen bitirýäňmi wezipäňi? Hä men etdä etýän dogry ýolda men bitirýäňmi wezipämi? Men şu oglandan bilen şeýdip barkurt edende men näme etýän şoň mugabylynda? Men özümden beterräk bolýanmy? Ýa men gel öýledädir beýledädir diýip şoňa ýol körkezýänmi? He jame meselem birehm bolupdyr diýip jamede sen kulabardary etjek bolýala he bazarda saňa kulada her iş edip malyňy eliňden alypda saňa entek bir deridenmem maly berjek bolýala diýip men-de şolara özüm meňzeş bolup gidipdirinmi? Ýa şony yslah etmäň ýoluna çykypdyr indi. Hä biz musulman adam, biz dogry döreýän adam diniň üstünde diýip aýtýak, biziň stada wezipemiz näme? Hä bir adam gelýä kulaberdary etýä, bir adam gelýä meselem tejaratynda hyýanat etýä, men näme edip duryn şoň mugabelinde? Men de özi bilen birge şol hyýanat etmä durupdyr indi, ýa men şoň üstünde täsir goýup şony dogry ýola başyn çekipdir indi? Kim kimiň üstünde täsir goýupdyr stada? Eger men-de şoňa meňzeş bolup giden bolsam, onda o meni däbese döwti öz ýoluna, o çagyrypdy, o muwapbak bolupdyr ýoluna. Hä, men oň üstüne täsir goýup, ony dogry ýola getiren bolsam, onda meň dogry ýolum gitdigim, men ony ýoluma çagyrdygym bolýar. Ştazy öz aramyzyň gürrüňi, beter bir dykgat etmeli, beter bir gorkmaly. Biziň jamaamyz bombastyk edip barýar. Şu wagt şeýle bolupdyk, indiki neslimiz näjüre bolmaly? Indiki oglanlarymyz näjüre bolmaly? Ýagny ynsanyýet, ahlak, biri-biriňe rahimli bolmak, ýakyn garyndaşlaň bilen gatnaşmak, musulman dogançylyk, bulaň hemmesi aradan gidip barýar. Biz öz aramyzdan gidip dur. Indiki oglanlar, indiki nesilde näjüre bolmaly? Şuňa oturyp bir az pikir etsekmi, gije pikir etsekmi şuň üstünde, biziň oglanymyz ertäki gün şu jamiede näjüre ýaşamaly diýip. A ýa biziň oglanymyz bir adam ýanak ýaşap bilermi ýa o-da şu jamiä möjeklere meňzeş bolup gidermi? Ýagny biziň dünýämiz bir jeňňele tebdil bolup barýa, güýç güýç ýeteninki, güýji ýeten o zeýifleri horlaýa, hä biz şuňa aýa egamy bermelimi şeýtdirip? Ýa şuň ýoluna düşmelimi, şuny dogullajak bolmalymy? Ogullamyň roly näme? Biz oturýok, takside oturamyzda bir-birimiz bilen ýalysýak, aýylanýak. Ranandy-da aýtýa, o-da aýtýa, syýasatdan gürrüň etýä, muşkelatdan gürrüň etýä. Hulaza şu ýoly gidilýä, o düşýä, ýene bir musafir münýä, Ranandy ýene oň bilen gürrüň etýä, o-da baran ýerinde tükänine, hulaza edarada, kargada gürrüň etýä. Sagat şu gürrüň aýlanyp dur aramyzda. Hiç bir rahallyk gözlän wagty boldumy şuň? Näce rahal etmeli şuny? Ýa näzire şu ýoly dogurlamalydy? Näzire bu ensalary ýola getirmelidi? Suw üstünde tutup etdikmi? Ýöne fagad kepden emel çykmaýa. Kepden emel çykmaýa. Kep ýöne bir howa. Kep çykýa gitdi tamam bolýa. Yzynda aýa emele pikir etdikmi? Emele pikir etseňiz men aýdyp bereýin. Moşkel nirdedigini. Rişi Abi hiç kyn däl bu moşkeliň az-azjak aňyrsy nämedigi. Bu muşkeli siz daşarda gözläp görmäň. Soňyny Islom barnamasynda gözläp görmäň, o Salibileň jeňleriniň edamasynda gözläp görmäň. Bu muşkeli öz içiňizde gözläň. Öz içimizde gözlesek muşkeli tapýak biz. Biziň muşkelimiz nebsimiz. Biz nebsimiziň öňüne geçip bilemizok. Nebs diýen zat kör zat. Kör zat köre birini berseň ikini islär diýýär türkmen. Nepsiňi birini berýäň, ikilenjini isleýär. Motor berýäň, maşyn isleýär. Maşyn berýäň, proýekt berýäň, sement isleýär. Sement berýäň, ondan okarak tonjar isleýär. Ondan olakarak maşyn, ondan okarak maşyn. Bir hetde ýetýär, akyla sygmaýar indi isleýän zady. Sen aýda bir million aýlygyň bar, sen ol ötüzini bilip bilmeýäň ahym sen. Hä? Bu zat bolmajak zat-a, akylyga sygmaýan bu zat. Ozam sen näme etmeli bolýaň bu zada? Ýa wam almaly bolýaň, ýa şuny ýanok möze girmeli bolýaň, ýa meseläni pulaberdari etmeli bolýaň, hyýanat, ogurlyk näme şu zatlar etmeli bolýaň ozam. Näme üçin nebsiň öňüne geçýäň aksa, nebs senden isleýär şuny. Şony almaly diýýär sen baýat. Sen-de şony aljak bolsaň, oňa güýjüň ýetmeli, baýat haram ýoldan almaly bolýaň ony. Nebs şeýt diýýär. Ozan biz nebsimiň yzyna düşüp gidýäris. Ýa bir adam nebsine bärde bolmalymy ýa nebsini özüne bärde tutmalymy? Şu sagada ha muşkil. Biz nebsimiziň guly bolup durukmy ýa nebsimiz biziň gulumyz bolup durmy? Ol adam nebsiniň guly. Ýöne bir adam şu çaga ýöreýetenine öňüňden öňbaş geýsin, owadan maşyn münsin, eger güýji ýetýän bolsa. Odan öýde ýaşasyn eger güýji ýetýän bolsa. Öz maly halal maly wajybatyn çykanda soňram nämese etsin öz maly bilen. Ýöne güýjüň ýetmeýän zada otap baraňda nebs Hudaýy isleýän adam bolsaň nebsiň şuny islände senden sen aýtýaň ýok bu sada tamam boldy. Bu sada durmaly turmuz çekmeli men. Men Hudaýym muny halamaýa Hudaýym islemeýä bu zady. Men etmeýän bi işi. Nebsi şeý diýmä duranda nebsiň peselýär. Dilini kepläp bilmeýä nebs. Pes biziň muşkelimiz şu nebsimiz. Biziň dogan bilen urşýanymyz-da nebsimiziň üstünde, biz gelip äri-heleýde arasyny alyşmaýan-da nebsiň üstünde. Tamamy muşkelleri kebap, hemmesi näme? Dädesi aýrylypdy günde gelip ençeme mirasyň üstünde urşup dawalaşyp kyýamaty edip durdy nebsiň üstünde. Hemmesi şu nebs. Nebs bizden isleýär şuny. Nebsimiziň guly bolup duryk hemmämiz. Gynansakda şeýle nebsimiziň guly bolup duryk. Nebsimizi doýurmaň ugruna düşýek. Ozaň anda aksam öýümbaşçylyk edesimiz gelýär. Anda aksam israflyk edesimiz gelýär. Pagat şu nebsiň öňüne geçsek külli jamaň muşkeli hal bolýar. Eger doglanlarymyzy dogry terbiýet edip bilsek külli muşkellerimiz hal bolýar. Ýöne bir ähmiýet bermeýär. Oglan aglap gelýär, goýdurjak bolup, eline pul zat ýeri bar dükana git. Ýa bir kartunygy goýýar öňüne, bar kartunygyň özde meň kellämi agyrtma. Kartunyny goýupdyryn, kartunyny özem bir syry bir gözläp çykdym şo kartunyny. Näjire kartuny şo. Şo kartunyň içinde bäş ýaşyndaky oglany şu wagt kellesine guýýar, oglan bilen gyz bile gezmeli. Gyz bilen oglan bile gezmeli. Palanjyra gezmeli. Şu zatlary Bäş ýaşyndan, alty ýaşyndan oglanlar onuň kellesine guýup durlar. Ýöne biz näme etsebaş şu oglany başymyzdan sowmadan üçinem kärtuniýa goýjak öňünde. Baý gözle şuny başymdan meň kellämi agyrtma diýip. Ýagny biz etýän işlerimiz näme, biz-de ýene öz nebsimizden üçinem-ha. Ýene öz nebsimize agyr gelýär, şonuň üçinem geljek näme, oglanlarymyzyň terbiýesinde-de kemkary etjek. Bir gürrüň geldi, Milliýetiň köpüni kepledi. Milliýet, hemme zatdan öwde diýdi, Saryheň bu hüner, hemme zatdan öwde diýdi. Geldi ozan, Türkmeniň Saryheňi, Arabyň Saryheňi goşulmaga haky ýok diýdi Türkmeniň Saryheňine. Ozan aýtdy, Türkmenleň atlary näjir atlary bar, Gylyç bar, näme bar, näme bar, Türkmen atly, näme Araby atlary goýýaňyz siz? Indi muň üstüne ira tutma durdy. Ýaňky ýoldan azaşan adam şula. Hä, türkmeniň Sarangudyr diýip bagşyny dutary gyrakda goýmajak boldy-la. Näme, ýaňky milligara anarşizm diýip aýt, ýelemese agyllygyny dolduryp özlerini haý röwşenpikir owadan kepleýek diýip, bula näme, gümrahymy? Hem din diýen zat eger gelmedik bolsa türkmeniň oňki wezýeti näjüre? Din gelmedik bolsa türkmeniň wezýeti näjüre? Araplar bilen türkmenler ikisi bir jüre, tagryban küllen ýaşaýşy bir. Näjüremişdik? Araplar-da eýle şon ýanak, türkmenler-de şon ýanak. Bir taýfa güýçlüräk bolsa, Başga zeýif taýfalar gelýär şoňa sygynýa. Hä öz aralaryna äht baglaýarlar biz bile eger gaçan jeň bolsa zat bolsa gaýsymyza jeň elan edilse biz bile jeň etjek diýýäler. Türkmen näjiremişdik biri birine bir adam şu möhüm zata bir adam bir taýfadan gelip birini başga bir taýfadan birini öldürse Yslam näme diýýär şu adam mesul diýýär. Şu adama gysas edilmeli diýýär. Ýöne o wagt külli taýpanyň uruş diýenmişsikler jeň edip, şondan bir adamy öldürsek-de biz şo gysasymyzy etdik diýip aýtýanmyşsyklar. Hä, türkmenler-de şeýlemişsikde. Näme diýip şeýle taýpalar eýläk-beýläk pytrapdyrlar. Hemme şu jeňleň dawalaň üstünde. Adam ölýär, gaçyp gitýär, palan ýerde oturýar, başga bir taýpa sygynýar, öldürmäň diýip. Eger biz millidera boljak bolsak, milliýet biz bilen şu iş etýär. Men diýen taýpam ýokary diýen on taýpasy etek diýen dawa türgi jeň türgi o men baýyt diýenmek isleginler şeýle bolýa ýany ýolundan adaşmak şeý Yslam geldi näme etdi hemmäňiz dogan diýip aýtdy a al muslimun a innemel mu'minun ihwatun musulmanlar dogandyr diýip aýtdy ýany ýaňky taýpalary a o jany näkomşy e Şuguda we kabaila litaarafu, a biz sizi taýfa-taýfa etdik fakat biri-biriňizi tanyň diýip. Biz bi taýfaň üstünde bir adam bir derejesi ýokary bolýa näme etjek diýip aýdamyzak diýip aýtdy Alla Tagala. Inne akramakum indallahi atkakum, Hudaýyň ýanynda söýülenleriňiz, a takwaragyňyzdyr. daşa, çöpe, agaja, heýwanlara, ýyldyzlara ýa Güne, Aýa şu zatlara Hudaý diýmä durdylar. Bes näme? Şi ýolda azaşma durdy. Şonuň üçin hem Allah Tagala pygamberleri iberdi, şular dogry ýola salsyn diýip. Indi dogry ýol näme? Syraty mustagym. Syraty mustagym diýenimiz näme? Allah Tagala Syraty mustagymy bize Syratallazine en'amte aleýhim diýip aýtýar. Ýagny ol adamlaryň ýoly ki, Sen şolara nygmat berdiň. Olar kim indi nygmat beren adamlar Alla Tagala? Ony aýdyp berýär bize. Ve men yuti'Illahe ve'r-Resul, Her kim Hudaýdan itaat etse we pygamberden itaat etse, fe ulaike pes şu adamlar ma'allazine ol adamlar bilen ki, en'amallahu aleýhim Alla Tagala şolara nygmat berdi. Aý, ýaňky nomus beren adamlaryna aýtjak bolýar kimdigini. Minennebiyine, pygamberler, pygamberlerden, ýagny pygamberlere nomus berdi Allah Tagala. Wessiddiqine, syddyklar, syddyklar diýeni kim? Dogruçyl adamla, dini gaýym, sadyk tutýan adamla. Weşşuhada'i, şehit bolanlar, wessalihine, We Salyh, ýagşy adamlar, we Hasune, owadan boldy, gowy boldy, ulaika, şu adamlar, rafykan, dostluk düýbünden. Hä, bular beter gowy dost boldular. Adamlara dost tutjak bolsaň, şulary tut diýip aýtýar Allah Tagala. Dost tutjak bolsaň, pygamberiňi dost tut. Dost tutjak bolsaň, sahabalaryňy dost tut. Hulafaýy raşydyny dost tut. Ýagşy adamlary dost tut. Seni dogry adamlar bilen gowy adamlar bilen oturtsaň Hudaýy ýadyňa salýar. Teleke adamlar bilen oturtsaň seni Hudaý ýadyňdan çykaryp ugratýar. Ynsany Hudaýa garşy indi biz şu wagt bitafawut diýek şu bitafawutyň aleýhine dört ýol bar eger biz Hudaýa garşy gadam atjak diýip aýtsak. Biri gorkmak. Biri gorkmak. Gorkmak näme? O türkmen aýtýanlar sylagyň bir özi gorka barýa diýýä. Gorkmaklyk adamy näme Hudaýy sylatýa, pygamber sylatýa. Şondan üçinem Kuranyň içinde jähennemden gürrüň etýä Allah Tagala. Azapdan gürrüň etýä. Näme biziň hyslatlarymyz şu tebigaty ynsan şu ki käde wagtlar birentek ýerde gorkmaly bolýa tä dogry ýola gitjek bolsa. O biri şowuk tapmaklyk. Allatagala şonuň üçin hem behişdi aýtýar, nygmatlaryny aýtýar ki, biz olary okyp-da näme, behişde galşyn, Hudaýa galşyn şowuk tapaýly. O biri näme? Hä, ynsan gelip ýagşy adamlar bilen oturmaklygy. Ýagşy adam bilen otursaň, ýagşy adamlar-da seni şu dogry ýoldan üstünde saklaýa çykarmaýa seni. Ol ýeri näme gowy görmeklik? Gowy görmeklik. Allatagala ýaňky aýady aýtdy. Hä? Bendesi şol ýanak bir Hudaýy ba, şol ýanak bir günäkär bolup duran halynda Hudaýy şuny bagyşlap dur gelin öý bendäm diýipdi, şo Hudaýy gowy görmeýär, gowy görýär şu bende. Hä? Şoň öňçürin gelipdi şo Hudaýyň ýoluna düşýäkäs, ýaňky ýagşy adamla nygmat berlen adamla. Şo nygmat beren adamlaň ýoluna goýaý bar Hudaýa şola bilen ýoldaş et biz diýek çi şola bilen ýoldaş boljak bolsaň Hudaýyň diýeni pygambaryň diýeni eger şyly etseň sen gelip de näme dogry ýolda durýoň şu gije bir az siziň ezasyrak wagtyňyzy aljak ýöne bu gürrüňe marbut ýöne bu gürrüň içinde däl juda gürrüň. Şu wagt biziň jamiämiz, jamiämiz, dini taýdan biz bundasta garşy malýak. Ýagny şuny kabul etsek etmesek-de bundasta garşy malýak. Öwmüz bir ýere barýa ýol ýok öwmüzde. Ýagny biz görüp duruk şu wagt her kim görüpdir meň ýolum dogry beýlekileň ýoly dogry däl diýip dur dogry ýol haýsy biri. Bu muşkil fakat biziň mentegamyzyň muşkilli däl, jahany musulmanlaň muşkildir küllen. Şeýh Habib Ali Jefri aýtdy bu wagzynda, Men diýýär eger dini tanymaýan bolsadym diýýär, eger şu dini nämedigini bilýän bolmasadym men-de dinden çykyp gidenleň biri bolardym diýýär. Şol bu musulmanlaň bu waziýeti ýeke getiripdi olar, O gelip gelmez ýolum dogry oňky dogurda o gelip gelmez ýolum dogry oňky dogurda diýip dur bir külli jowallary zat edip dur diýe diýilende ýa ol jowan galýa serdar güm bolýa haýsy birine düşmeli men haýsy biri dogry ýol öza hudaý ihdinas syratal mustagym dogry ýolda sakla meni diýip haýsy biri dogry ýol soň meň duran ýolum dogry ýolmy şeke düşýa jowan. Ol-a näme diýip beý diýip otyr, ol-a nä diýip beý diýip otyr, meň oňa ýolum dogry bolsa. Meň ýolum dogrumy? Şeýdip durup näme dargap barýak. Bilde Türkmensähra iki milliondan edafa türkmenimiz ýok, iki milliona-da ýetmeýek. Şeýdip durup dargadyp barýak özümizi. Agdarçylyklar bilen, diniň üstünde dawa etmek bilen. Şu taýda bir zat bar, ihtilaf diýeni owaldan ahyra bar. Yhtylap bilen näjüre barhol etmelidigimi bilýäkmi? Men gelýän yzyma näşdäni jowan oglan düşürýän, hem men öýümden genem bilen bäs etjek, ony ýykjak, meň ýolum dogry, hemmesiniňki ýalňyş diýip gezýän. O-da gelýä näşdäni jowan oglan yzyna düşürýä şeýtdirip, o jowan oglan Kurandan baş çykarýamy? O jowan oglan Kurany okyp bilemä häzir? Näjüre teşhis bermeli şu Kuranyň haýsy dogry, haýsy dogry däl benim aýdyp oturan kepleňiziň? Ýöne ol oglan taksiýadan baş çykarýa, Madisden baş çykarýa, men gelen ýaşdaýan jowan ýüzüme çüwüpdi, Hä, şula, ozem Aýtdylla oba seň ýoluň dogry. Şoňa-da men poz alaýyn, gyýaf alaýyn, Hä, bu oglanla-da meň ýüzüme çüwüpdi, meň ýolum dogry. Tüý, ol dä. Oglan tagsyryň ýanynda otyryn, tagsyr diýemde Ahmet agaň tagsyrydyr hemişe. Tagsyryň ýanynda otyrdyk, bir wagt gürrüň etdik. Şonda tagsyr şundan zeýrenýä. Biziň. Näzire roşanpikir oglanlarymyz, juwan pikri açyk oglanlar gelip jahany yslamda üçrün nagşy çekmeli barnama düzmeli oglanlar gelipdir soraýar menden şol topuňdan etek geçse namazyň pozulýar men diýip sor edýär ýagny şul ýanak bula tamam olakan meseleler tamam muşkillerimiz zatlarymyz hal bolupdyr indi biziň fakat galypdyr şu balagymyz topugymyzdan etekde bolmalymy desede bolmalymy. Mutaassifana şu wagt bir entekli meselä ruhanyýetiň eginbaşy bilen su estifada edip jowarlara şyl ýamak bir yştyba pikirleri tazryk etýeler. Şoň balagy etekde bolanda näme depede bolanda näme. Sen häzir şony namaza getir, namazyň farzlaryny öwret, şoňa haram etmellädigini öwret, ondan soňram gelle bu zatlaryň üstünde gürrüň et. Sen bir mustahabyň üstünde ki ihtilafa nazar bar üstünde gelip bir harama ki hemmämiz ittifaga nazarymyz bar şoňa myrtakyp bolup otyň. Oda näme? Biz diýýäk agzalaçylyk haram diýip aýtdy yslam. Yslam agzalaçylyk haram diýýä agzybirçilik bolmaly diýýä wajyp farz boýnuňyza diýýä. Biz geljek bir däne mustahabyň üstünde agzala etjek hem bu milleti. Ýagny men sellämiň yzyny sallamalymy, ýygnamalymy? Men gelip, meselem, balagyň tohumdan etek bolmam depe bolmalymy? Men gelip namazymda eşara etmelim etmellämi? Bu gürrüňler Rebde ýok aslyn, millete Rebde ýok şu gürrüň. Millete aslyn aýtmaly gürrüň däl şi. Ulamalyň yhtylaplary kitaplarda şu gadar aýdylýar eger biz kitabymyza amel etýän bolsak, meýarymyz eger kitap bolsa men bolmasam, kitaplarymyz aýdyp otyr, bi, Jozgüýä, bu dagyk gürrüňleri aslan millete aýtmaly nädýä, aýtsaň hyýanat etdiň sen millete diýä. Şonuň üçin kemmi meşgul etýäň. Ony azaşdyrýaň sen ýoldan çykarýaň sen diýä. Sen aýtjak bolsaň bir möhüm bir meseleler bar şolary aýtmaly. Şy gazal jan näde arak içip ýören bar, zina edip ýören, namaz okyman ýören bar, riba alyp ýören bar. Hiç olar bilen işimiz ýok, olar bilen gürrüň etmä gitmeýik. Ýöne bir ýerde bir ahun bolmaly, şo ylmy kän bolmaly, men şol bilen bahs etjek, şony ýykmak istek diýip aýtýak. Ýagny ýoly garyşdyrýak. Edebi yhtylaby bilmeýek. Yhtylaf diýeni men öz nazarym özüme muhterem, öz nazarym özüme muhterem, beýlekilere-de ehtiram goýmaly. Hem çenabiki Allatagala aýtýar, Öwäň bi, Musulmanlaň arasyndaky gürrüň ha. Allatagala näme diýýär? Hudaýdan başgalara hudaý diýip görelleň hudaýyna degmäň diýýär. Ýagny şolaň dagyda hudaýyna degmäň, müşrikleň butuna degmäň diýýär. Näme diýip? Şon o-da öwrülipdir sen hudaýyňa sögme dur ol diýýär. Sen oňa Seň Hudaýyňa sögseň, o-da seň Hudaýyňa söger diýýär. Ýagny şeýle bolsa Abdy Sury Hujuratda aýtýar, Hä, özüňize lagap dakmaň diýýär, teleke lagap diýýär. Bu Kuranyň bir belagatlarynyň biri, ejazlarynyň biri. Näme diýdi Olýa? Şol sen millete lagap daksaň diýýär, millet-de saňa lagap dakar diýýär. Özüňe lagap dakma diýip aýtýar şondan çürim. Ýagny millete sen kepleseň o-da saňa kepleýär. Ozal biziň bir däne gaýdämiz bar usulda, her haçan ikisi ters çyksa diýe ikisi-de aradan aýrylmaly diýýär. Ýagny men-de şu wagt öz ýolum dogry diýip dur, o-da öz ýoluna dogry diýip dur, ikisi-de ähli sünnet, hanefi mezhep, maturidi agydaň içinde, gelýän nämet diýer, bu-da oňa dogry däl diýer, bu-da oňa dogry däl, ikisi ters boldy, ikisi aradan aýrylmaly bulaň. Ýagny gaýda işi, gaýda usuly işi. Biz gelip durup ştab eltip duruk özümize. Ol ýokarda kim haram diýdi? Inişde ady Ajy Paşam, Ahmet ahun haram diýipdi. Ondan men Ahmet ahunyň ýanyna çykar, okydyk, Ahmet ahundan pata alyp gaýtdyk, bir sürä biziň ýanymyzy aňlamady Ahmet ahun şuňa haram diýip. Nähili bolýar sen Ahmet ahunyň eşdäýeň şuň haramlygyny? Onda bize aýtdy diýýär. Näme diýip diýemde, gowy, aýdan sözüni aýt diýemde, Iýmäň şony diýipdi. Iýmäň şony bilen Haram nagt sarp etdi ikisi. Iýmäň şony ýaly zyýany bar iýmäň. Haram diýdi dä ki, iýmäň diýýä, özde iýmeýä tagsyryň a, zyýany bar diýýä. E haram diýmeýä ki hiç kime. Sen bu gadar jamiede musulmanlaryň iýip ýören zadyny hemmeňe haram diýjekmi şoňa? Şu gat musulmanlar towuk iýip dur, şu gat ulamalar fatwa berip dur dogry diýip, ýani ýa haramy halal diýip ola kafir bolup dur motada. On ýanak dä ki. Yhtylat bar, o iýmeli, o iýmeli-ä diýer, ýöne bu ýeri halal, bu ýeri haram diýmeýär, onuň ýaly yhtylat ýok. Olam o ýyly men gaty söýdüm oňa. Hä, siz ýanakdaş yhtylaty döretdi diýip, arada kese öwez etýele, oň ýanyna baryp şeý diýele, hä, ozam o-da birazajyk şu Ahmet ahunyň ýa falan ahunyň yzyndan şuny ýalak bir nokta zäpiň yzynda gezip-de, ozam diýýär, hä diýýär, mazal ajyk bir bahana geldi elime, indem Allaburaýyn ony diýýär. Ýöne şeýt durup zaýlaýaly arany. Aslan bir garaçy adamyň haky ýok şu meselede dehalet etmeklige. Garaçy adam şyn bilen bolmaly, men bäş wagt namazymy okaýyn, arazamy tutaýyn, bir nepere dilim ýetirmäýin, başardym haýrymy ýetireýin. Başga yhtylatlyň işi bolmaly-dä. Her gaýsy her näme etsin. Sen garagulak bilenmiň? Aýdyň şunoky. Sen kümmet bilenmiň, aýdyň erti ýoky. A sen biri-biriňe gün getirmäň hakyň ýok. Ikisi-de aýdylypdyr, ikisi-de fatwa berlipdir şulaň. Ýagny ikisi-de kitaplarda gelýän zat şulaň. Ýoldan azaşmak diýeni yhtylaf bolmak däl. Ýoldan azaşmak diýeni yhtylafy Yzyny öz nebsimize berip bermeklik. Men gelýän o ahun bilen yhtilaf tapýan, yhtilafym bir fykhy meseläň üstünde, oňa meň güýjüm ýetmeýär jogap bermäne, ýykylyp ýatyn, ozam gelýän ony başga jür ýykma yzyna düşýän, başga forum pikir etýän oňa, bir teleki bir şeýtany nagşalar çekýän oň yzyndan. Bu bir biziň olakan derdimiz. Şu kelasa gelgenlere men aýtýan. Hiç wagtda kelläňizi bu leýän yhtilafdan üçinem agyrtmaň. Hiç wagtda fikriňizi meşgul etmäň bu zatlardan üçinem. Kurany öwreniň, hadysy öwreniň, fykyňyzy öwreniň, ahkamyňyzy, agydaňyzy öwreniň, amel ediň, her kim özüni dogrulasyn. Her kim özüni dogrulasyn. Paygamberiň olakan buýrugy hiç wagt ahunyň ýoluny dogruda diýme, her kim bolsun diýýär. Näme diýip? Özüňi dogruly diýýär, başarsaň diýýär. Hiç bilen işiň bolmasyn. Sen opalanmyş, opalanmyşlyk atsyn, işiň bolmasyn on bilen, her näme etsin. Şü dogry ýol şü. Dogry ýol her kim özi amel etmeli, başga hiç birine iş bolmaly däl. Görýän telekeý iş edip otyr, haram iş edip otyr, başarsaň nähýet, etme diý. Görýän gowy işi etmändir, başarsaň et diý. Olara ajy bolup sataşýar. Nasyhat diýen zat, özi şo işi edip beren bolsa, oňa ajy bolýar. Gulak asasy gelmeýär. Ozam on däne ahun şu edip beren işiň dogry däl diýse, bir çala molladan baryp soraýar, şu dogry diýýär. Şu çala molla on ahundan alym bolup çykýar ozam oň ýanyna. Näme diýip, Iz el-menahi mahbubetun fi kulubihim. Çünki ot nehy edilen zatla olaň galplaryna näme, gowy görlen, olaň galplary, ol nebsine öýüne çykyp ýören adam şol menhiýaty gowy görýär, gaýtarylan zatlary gowy görýär. Alelhusus, ştatda möhüm zat, we hususda, limen kâne talybu ilm, o talyby ilmleň ýanynda beterdir şu diýýär. Ýagny men ýaly ahullaň ýanynda şu beterräkdir diýýär, şu telekezatlary gowy görmeklik diýýär. Alym eýse ylmy şoňa peýda bermese, alym diýen hökman ahun näha? Namaz hattynda bilýän bolsaň, täheret hattynda bilýän bolsaň, zekat hattynda bilýän bolsaň, ahlak hattynda bilýän bolsaň, hyýanat haramdygyny bilýän bolsaň, şulara-da emel etmeseň ýene ýaňky adam bolýaňha. Fark etmeýä. Wa ruwiýe ennel Juneýde, Juneýd diýeni Juneýde Bagdady, Bagdatda geçýär, E, ol atly-da aradan gitdi diýipdir. Ve ma nefa'ana bize peýda bermedi illa raka'atin raka'naha fi jawfil leyl. O bir näçe reket eke biz gije okyp durup şolardan başga wagt bize peýda bermedi diýip aýdypdyr. Ylym gerek, şol ylym bolmasa emel edip bolmaýa. Ýöne ylmyň bolupda ylym kafi dä emel-de lazym yzyndan. Bir kelemede öwrenseň, biziň şu wagtky muşgerimiziň bolup duran şu dürünligi nämeden çüri? Ylmy olakan tagsyrynyň biri aýtýasty, muny Allah rahmet etsin, Ylmy biz diýýär, amel etmeden çüri öwrenerdik diýýär. Ylym öwrenemizde amel edeliň diýip öwrenerdik diýýär. Siz ylmy öwrenýäňiz, öwretmeden çürim sagat diýýär. O ylymda hiç wagtda bereket-de bolmar, o ylmyň ýüzünde amal-da bolmar. Ondan öwrenen şägirtler-de ola-da pikir eder, sagat öwretmeli muka diýer, emir etmeli dä muka diýer diýip aýdyp geçdi şo bilen. Wesselamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nefere bir Elham, üç Gulhuwalla okaýaýyň.